Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Ստեփանակերտում կկառուցվի նոր բազմաբնակարան շենք։ ԼՂ նախագահի մոտ քննարկվել են կրթության եւ գիտության ոլորտում երկու հայկական հանրապետությունների համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Թալիշի վերաբնակեցման առաջին քայլը դպրոցի եւ մանկապարտեզի վերականգնման համար հիմնադրամ բացելն է։ Այսօր ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում կազմակերպվել են դասընթացներ երկրագործների համար։ Ադրբեջանի պետական քարոշչությունը ամենաբացասական դերն է խաղում Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ։ Իմ Արցախը խորագիրը կրող հերոստամարաթոնը կկայանա նոյեմբերի 24-ին։ Գրոսմայստեր Լևոն Արունյանը կմասնակցի Tata Steel 2017 անվանումը կրող շախմատային ջերհզոր մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին Հոկտեմբերի 31-ի լույս նոյեմբերի 1-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 840 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամուլոց առայությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ԼՂՆ նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել էր Մոսկվա բնակ բարերար արմատներով հյուսիսային Արցախից Շահումյանի շրջանից Վիտալի Գրիգորյանցին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր, որոնք ընդգրկում են երկրի կենսագործունեության տարբեր ոլորտներ։ Անվանի բարերարը սեփական հիմնադրամի միջոցներով հարյանանվեր գործունեությունը այս անգամ ուղղել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի սպաների, զոհված ազատամարտիկների եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքների կենսական պայմանների բարելավմանը։ Նրա նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում նոր բազմահարկ շենք կկառուցվի հանրապետության բնակչության այդ խավերի համար։ Հանդիպումից հետո երկրի ղեկավարը, վարչապետը, բարերարը եւ պաշտոնատար անձիկ մասնակցել են նոր շենքի հիմնարկեքի արարողությանը։ Վիտալի Գրիգորյանցի աջակցությամբ այդ բազմահարկ 108 բնակարանոց նոր շենքը վեր կհառնի ճարտարապետական արտի լուծումներով Թումանյան փողոցում։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն հայտնեց Վիտալի Գրիգորյանցին նախաձեռնության իրականացման նչակցելու համար, նշելով նման ծրագրերի պահանջվածությունն ու կարևորությունը Արցախում։ Լրագրողների հետ զրույցում Վիտալի Գրիգորյանցն ասաց, որ Ստեփանակերտում բնակելի շենքի կառուցման գաղափարը իր մեջ ծնվել է միանգամից то раньше мы всегда участвовали во всех программах Миннодрама, во всех программах, связанных с президентом, с президентом Армении. Նախաձեռնությունը անմիջականորեն կապված է ապրիլյան իրադարձությունների հետ։ Մենք շատ երիտասարդներ են կորցրել։ Արցախին օգնել եմ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով։ Այս անգամ որոշել ենք ստեղծել իմ անունով հիմնադրամ, որի գաղափարը իմը չէ։ Սա հիմնադրամի առաջին նախագիծն է եւ որոշել ենք Պաշտպանության բանակի սպայական կազմի զոհված զինծառայողների եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար բնակարաններ կառուցել։ Բնակարանաշինության գործում երկրի իշխանությունների ворթեգրած քաղաքականությունը հաջողությամբ ընթանում է նաև բարերարների մասնակցությամբ, ասաց քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահարամանյանը հավելելով, որ 9 հարկանի կառույցը արժանացել է նախարարության հավանությանը։ Տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում ցուցահանդես անապահով ընտանիքների բնականով ապահովելու հարցում եւ այդ հարցում ես միշտ աջակից եմ լինում մեր սփյուռքահար բարեկամները, մեր հայրենակիցները եւ այսօր էլ ականատես ենք որ մեր Մոսկվա հայ բարերար մեր հայրենակից Վիտալի Գրիգորյանցը իր հերթական անակնկալն է մոտեցում մեզ շենքը 9 հարկանի գտնելու գումարած մեկ գողային հարկ, որը ծառայելու որպես ապաստարան բոլոր համալություններով շենքի ճարտարապետական դիսկով շատ սիրուն շենք է, համահունչ մեր հայկական ճարտարապետությանը երեսապատվելու է մեր տեղական շինանյութերով, հարավի մարմարով եւ սա լինելու է նաեւ շարունակական, ինչպես նշեց Գալի Գրիգորյացի խոսքում, այս շենքի ավարտից հետո սկսվելու է երկրորդ շենքի եւ այդպես շարունակ։ Լոյևությամբ համապատասխանում է քաղաքաշինական եւ սեյսմական շինարարության նորմերին, անցել է փորձակնություն, Նշենք, որ նախատեսված բնակելի շենքը կունենա 2 սենյականոց 90 եւ 3 սենյականոց 18 բնակարան։ Շինարարական մակերեսը կկազմի 7000 100 քառակուսի մետր, իսկ ծրագրի նախնական արժեքը 7 միլիոն դոլար է։ Քաղաքաշինության նախարարի խոսքով շինարարությունը կիրականացնեն Արցախցի մասնագետներն ու վարպետները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 31-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են կրթության եւ գիտության ոլորտում երկու հայկական հանրապետությունների համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ նման փոխգործակցությունը մեծապես նպաստում է Արցախում կրթության եւ գիտության ոլորտի զարգացմանը, այդ բնագավառում արկա խնդիրների արդյունավետ լուծմանը։ Վաղուց աշխատում ենք մեկ կրթական համակարգում եւ անհրաժեշտ է Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումները փոխանցել Արցախի կրթական ոլորտ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազորույցում ասաց Լևոն Մկրչյանը։ Մենք վաղուց աշխատում ենք մեկ կրթատարածք եւ այս իմաստով շատ կարեւոր է հատկապես հանրակրթության բնագավառում 12-րդ դասարանի հետ կապված փոփոխությունները ուղիղ ուսուցիչներին փոխանցելը եւ նաեւ Ստեփանակերտի համասարանի եւ Վարչական կրթական հաստատությունների փոխադարձ կապը Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի զարգացման ճանապարհները, հերանեկարները այս ամբողջ թեմայով ավելի աշխատանքային գործնական աշխատանք էր նախ զեկուցեցինք մեր խնդիրների մասին, որը կանգնած է մեր երկու կրթական համակարգերի առաջ եւ նաեւ այն հիմնա հարցերը, որոնք հենց Արցախում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հասարակության դիրքորոշումը Արցախի խնդրի լուծման շուրջ մեկն է։ Արցախը պետք է ապահոված լինի անվտանգ ապագայով ու ոչ մի կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սա եւ զինվորների, եւ նախագահի, եւ բոլոր խմբակցությունների համոզմունքն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, ով մի խումբ падգամավորների հետ օրերս այցելել էր Արցախ։ Որպես մտահոգիչ խնդիր նա շեշտել է Թալիշի վերաբնակեցումը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, իսկ առաջին քայլը Թալիշի դպրոցի եւ մանկապարտեզի վերականգնման համար հիմնադրամ բացելն է։ Հակառակ դեպքում սահմանամեծ շրջանները ադրբեջանցիների կրակահերթի տակ են։ Եթե նայենք այսպես, ապա մենք մեր տարածքի 1/3-ը հնարավոր է չբնակեցնենք, ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայաստանի Հանրապետության համար ամենաառաջնային հարցը մնալու է անվտանգության խնդիրը։ Առանց կայացած անվտանգության, առանց ուժեղ բանակի, մարդունակ բանակի, առանց ազգ բանակ միասնական դոկտրինի եւ միասնության մենք չենք կարող ապահովել մեր միասնությունը։ Այս ճանապարհը մենք չենք ընտրել։ Մեզ պարտադրվել է։ Իսկ մենք պարտադրված ենք ապրել ու արարել անկախ ու ազատ հայրենիքում։ Իսկ անկախ ու ազատ հայրենիքում ապրել ու արարում են միայն ու միայն ամեն օր, ամեն վարքյան նաև գիտակցելով այն վտանգը, որ կա մեր հակառակորդներից։ Մեր բախտը մեր հարևանների հետ չի բերել։ Էդվարդ Շարմազանովը նշել է նաև, որ օրերս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովը մեկնելու է Արցախ։ Այն մանրամասը կանդրադառնա ռազմական խնդիրներին։ Ըստ падգամավորի, յուրաքանչյուր ոգ պետք է իր կողմից քայլ կատարի այս խնդրի լուծման համար։ Թեկուզ օրինակ ամռանը ընտանիքով հանգստանա Արցախում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին անձնելու առաջարկը խնդրի լուծման անընդունելի տարբերակ է։ Այս մասին ասել է Գերմանիայի Բունդեսթագի падգամավոր հայ-գերմանական ֆորումի նախագահ Ալբերտ Վայլերը։ Անդրադառնալով ԼՂՀ միջազգային ճանաչման հերանեկարներին Գերմանացի խորհրդարանականը նշել է. Ներկայում կողմերի դիրքորոշումները կարծես կոշտ են, Հարկավոր է աշխատել, որպեսզի երկու երկրների իշխանությունները խոսեն միմյանց հետ, փորձեն մերձեցնել դիրքորոշումները։ Իհարկե, Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի նրան, որ միայն Բաքվի կարծիքն ու ցանկությունները չեն, որ կարող են հաշվի առնվել։ Ադրբեջանի պետական քարոշչությունը ամենաբացասական դերն է խաղում Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ։ Այս մասին ասել է միջազգային իրավունքի ռուսաստանյան ասոցիացիայի անդամ հրապարակախոս Դենիս Դվորնիկովը։ Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման խաղաղ համաձայնագիր կնքելու հնարավորությանը նա նշել է. Ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր կլինի երկու սերնդափոխություն վերապրելուց հետո, ոչ շուտ։ Այս դեպքում ամենաբացասական դերը խաղում է Ադրբեջանի պետական քարոշությունը։ Դրա հետևանքով դպրոցներում դաստիարակվում են մարդիկ, ովքեր բացարձակապես վստահ են, որ բոլոր հայերը ճշտամի են։ Եթե անկեղծ, ապա այս հարցին պետք է հրավիրել միջազգային հանրության ամենալայն ուշադրությունը։ Բառացիորեն սա այլատիացության քարոշչություն է, որի դեմ այսօր հանդես է գալիս ամբողջ ժամանակակից աշխարհը։ Միջազգային ալիատիացության ցանկացած դրսևորում անընդունելի է։ Այդուհանդերձ մեծ Եվրոպայի տարածքում կա պետություն, որը իրեն այդպես է պահում, նշել է Դենիս Դվորնիկովը։ Գյուղատնտեսության արդյունքները չնայած ոլորտում արկա առաջընթացին, առայժմ բավարար համարել չի կարելի։ ԼՂՀ կառավարությունը ոլորտի զարգացման ուղղված նոր քաղաքականությունը ընդունել, ինչին այսօր ցանոթացան Արցախի ֆերմերները, մասնակցելով գյուղատնտեսության նախարարության կազմակերպած դասընթացներին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 100 հողագործներ երեք հոսքով կմասնակցեն դասընթացներին, որոնք կկազմակերպի գյուղնախարարությունը։ Դասընթացները կանցկացնեն ոլորտի մասնագետները, իսկ մասնակից հողագործները կծանոթանան գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղերում ընդունված զարգացման ծրագրերին ու արդի մեթոդներին։ Այսօր մեկնարկեցին դասընթացները, առաջին պարապմունքն անցկացրեց գյուղնախարար Արամ Մխոյանը։ Մենք շարունակում ենք իդ մնալ ոչ միայն զարգացած երկրներից, այլև մեզ արդեն հետևում են թողել նաև զարգացող ու կայացող երկրները, ասել է գյուղնախարարը։ Անհրաժեշտ են գիտելիքներ, ինչը կօգնի ձեզ հողը մշակելու process-ը կազմակերպել ավելի գրագետ, հետևաբար եւ արցանագրել ավելի մեծ արդյունքներ։ Անդրանիկ Դասին մանրամասն խոսվեց հայեցակարգային ուղությունների մասին՝ երկրագործություն, պտղաբուծություն, բանջարաբուծություն, անասնապահություն, ռոռոկման համակարգի արդիականացում։ Արամ Մխոյանը վստահեցրեց, որ ծրագրի հաջողության դեպքում գոհ գոհ են լինելու բոլորը։ Նաև ընդգծեց, որ գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի համաձայն պետական աջակցությունից կզրկվեն այն հողամշակները, ովքեր չյուրացնեն դասընթացները։ Պետական աջակցություններից բոլորը իրավունք ունեն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, բայց պետական աջակցություններից, սուբսիդիաներից, վարկերից, նվիրատվություններից կօգտվեն նրանք, ովքեր ունեն համապատասխան գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները դուք պետք է փորձեք ստանալ այստեղ։ Ստացած գիտելիքների մասին կտրվեն վկայականներ, իսկ վկայականները կտրվեն քննություններից հետո տեղեկացրել է գյուղնախարարը։ Այդ հավաստագիրը կստանաք միայն քննությունը աստիճան եւ խորհուրդ կտամ, որ շատ լուրջ վերաբերվեք, դասընթացների դիտեք ուշադիր, Համապատասխան գիտելիքների արկայության մասին հավաստագիրը տնտեսվարող սուբյեկտին կդարձնի հայեցակարգով նախատեսված աջակցության շահառու։ Դասընթացները կկազմակերպվեն շաբաթական 3 օր, յուրաքանչյուր օր կուսուցանվի երկու թեմա։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 3 օրը կանցկացվեն քննություններ։ Իդեպ դասընթացների մասնակցությունը կամավոր է։ Ցանկացողները նախորոք հայտեր են ներկայացրել գյուղնախարարություն տեղեկացնում է Արամ Մխոյանը։ Իհարկե սա գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրի մի մասն է, կազմում, որի շրջանակներում մենք նախատեսել ենք պետական աջակցություն տրամադրել այն օգտագործողներին, ֆերմերներին, որոնք անցել են դասընթացներ, հանձնել են քննություն եւ ստացել են հավաստագիր, որը փաստում է նրանց գիտելիքների մասին։ Մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպիսի պետական աջակցության ծրագրերից օգտվեն համապատասխան գիտելիք ունեցող հողագործները, ֆերմերները։ Դասընթացները կվարեն գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան բաժինների առաջատար մասնագետները։ Նյութերը կմատուցվեն հնարավորինս մատչելի ֆորմատով ունկնդիրներին տալու ենք այն գիտելիքները, որոնք առաջին անհրաժեշտության են։ Չեք փորձելու շատ խորանալ որևէ ոլորտում, փորձենք շատ ավելի մաչելի, առարկայական գիտելիքներ փոխանցել, փորձելու ենք այս մեկ ամսվա ընթացքում պատրաստել գյուղատնտեսություն վարող մենեջերներ, որոնք որոշակի գիտելիքներ ունենան գյուղատնտեսություն վարելու մասին եւ կկարողանան ճիշտ կողմնորոշվել իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմակերպելու գործում։ Մեր արժեվ դրված ամենակարևոր խնդիրը հենց այդ մենեջերների միջոցով ապահովել գյուղատնտեսություն բարձր բերքատվություն կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ժամանակակից գիտական նորույթներ, որով նաև մենք շուկայում կարողանանք մրցունակ լինել։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Իմ Արցախը խորագիրը կրող հերոստամարաթոն 2016-ին ընթരാճ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նոյեմբերի 1-ից սկսում է SMS հաղորդագրություններով դրամահավաքը։ Հերոստամարաթոնը կկայանա նոյեմբերի 24-ին։ Նոյեմբերի 16-ից 20-ը Ֆրանսիայում կանցկացվի համաեվրոպական հեռախոսամարաթոն Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Շվեյցարիայում հիմնադրամի տեղական մարմինների մասնակցությամբ հերրախոսամարաթոնին կմիանա նաև Հունաստանի համայնքը։ Հերուստամարաթոն 2016-ի Բոլորաշրջանի մեկնարկը նշանավորվել է հոկտեմբերի 23-ին Թորոնտո հայերի հավաքագրած շուրջ 1 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Հոկտեմբերի 31-ին նախագահությամբ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ԱՄՆ հայոց արևելյան թեմի առաջնորդարանում Նյու Յորք իր աշխատանքն է սկսել Գերագույն հոգևոր խորհրդի ԱՄՆ հայոց արևելյան թեմի, ԱՄՆ հայոց արևմտյան թեմի, Կանադայի հայոց թեմի թեմական խորհուրդների դիվանների եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական մարմնի անդամների միացյալ ժողովը։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ժողովը ընդանում է եկեղեցին տանել դեպի ժողովուրդը հասնել հյուսիսային Ամերիկայում ապրող հայությանը կարգախոսի ներքո եւ քննարկելու է Ամերիկայում հաստատված հայության կյանքի մարտահրավերներին եւ իրողություններին, Ամերիկայում հայ եկեղեցու հովվական ծառայությանը, եկեղեցի երիտասարդություն հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Միջազգային լրահոսից Լիբանանի նոր նախագահ գեներալ Միշել Աունը դատապարտել էր Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստաժղթելը։ Այս մասին ասել է Լիբանանում լույս տեսնող ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։ Նա նշել է, որ մոտավորապես 3 տարի անց վերջապես լիբանանյան 3 տարբեր համայնքների ներկայացուցիչները կարողացան համաձայնության գալ։ Եվ արդյունքում նախագահ ընտրվեց։ Դա իհարկե երկարատև եւ բարդ բանակցությունների արդյունք էր ասել է Շահան Գանտահարյանը։ Նրա խոսքով նոր նախագահը լավ հարաբերությունների մեջ է հայկական համայնքի հետ եւ հույդա քաղաքական դաշնակիցն է։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ հատկապես ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների ժամանակ նա բավական համարձակ հայտարարություններ էր անում հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ Թուրքիայի գործողությունների դատապարտման մասին։ Նա ցեղասպանությունը համեմատել էր այսօր քրիստոնյա բնակիչների դեմ կիրառվող ճնշումների հետ եւ փաստացի այդ գործողությունների պատասխանատվությունը դրել Անկարայի վրա, ընդգծել է նա։ Հիշեցնենք, որ Լիբանանի խորհրդարանը հոկտեմբերի 31-ին նախագահ է ընտրել, հանրապետության նոր ղեկավար է ընտրվել Միշել Աունը։ Վրաստանում ավարտվեց 9-րդ գումարման խորհրդարանի ձևավորման գործընթացը։ Խորհրդարանում կաշխատեն ազգությամբ հայ 3 падգամավոր՝ Ռուսլան Պողոսյանը, Հենզել Մկոյանը, Սամվել Մանուկյանը եւ 4 ադրբեջանցի։ Մոսկվան խստորեն դատապարտում է Հալեպում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունը, որի ընթացքում քիմիական զենք է կիրառվել։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Թունավորման արդյունքում տուժել է 35 քաղաքացի, ովքեր հոսպիտալացվել են։ Այս արարքը ցավոք միակը չէ։ Խստորեն դատապարտում ենք Հալեպի քաղաքացիական բնակչության դեմ ուղղված այս արարքը, ասել է Զախարովան։ Հայտնի գիտնական օվկիանոսագետ 70-ամյա Արթուր Չիլինգարովին Մոսկվայում հոսպիտալացրել են սուրցավով, նրա մոտ լուրջ հիվանդություն է ախտորոշվել։ Նրա վիճակը գնահատվում է որպես կայուն։ Մոտ ժամանակներս բժիշկները ծրագրում են վիրահատել նրան։ Արթուր Չիլինգարովը Արկտիկայի ու Անտարկտիկայի հետազոտող է, հանրահայտ գիտնական օվկիանոսագետ, Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր, քաղաքական ու պետական գործիչ։ Մարզասերների համար Արցախի Arm Fighting Federation-ն անցեկացրել ընդհանուր մենամարտերի սիրողական մրցաշար, որին մասնակցել է ֆեդերացիայի 80-ից ավելի մարզիկ։ Մրցաշարին իր մասնակցությունն է բերել նաև խառը մենամարտերի գլխավոր մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանի գլխավորած Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիան։ 2017 թվականի հունվարի 13-ից 29 Հոլանդիայում տեղի կունենա Tata Steel 2017 անվանումը կրող շախմատային գերհզոր մրցաշարը, որին կմասնակցի գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամացություն, տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն։